Book 2 64 64 64 Bentuk negativ Verneinung 1 Verneinung 1 Saya tidak mengerti kata ini. Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe das Wort nicht. Saya tidak mengerti kalimat ini. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe den Satz nicht. Saya tidak mengerti maksudnya. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Bapak Guru. Der Lehrer. Der Lehrer. Apakah Anda mengerti perkataan Bapak Guru? Verstehen Sie den Lehrer? Verstehen Sie den Lehrer? Ja, Saya mengerti dengan baik. Ja, ich verstehe ihn gut. Ja, ich verstehe ihn gut. Ibu Guru. Die Lehrerin. Die Lehrerin. Apakah Anda mengerti perkataan Ibu Guru? Verstehen Sie die Lehrerin? Verstehen Sie die Lehrerin? Ja, saya mengerti dengan baik. Ja, ich verstehe Sie gut. Ja, ich verstehe Sie gut. Orang-orang. Die Leute. Die Leute. Apakah Anda mengerti perkataan orang-orang? Verstehen Sie die Leute? Verstehen Sie die Leute? Tidak, saya tidak begitu mengerti maksudnya. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Teman wanita. Die Freundin. Die Freundin. Apakah Anda memiliki teman wanita? Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Ja, saya punya. Ja, ich habe eine. Ja, ich habe eine. Anak perempuan. Die Tochter. Die Tochter. Apakah Anda memiliki anak perempuan? Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? Tidak, saya tidak punya. Nein, ich habe keine. Nein, ich habe keine.